Mylimieji, tai jau antras laiškas, kurį jums rašau. Šiais laiškais aš žadinu jūsų tyras mintis prisiminimais, kad atsimintumėte šventųjų pranašų iš anksto paskelbtų žodžius ir jūsų apaštalų perduotą viešpaties ir gelbėtojo įsakymą. Pirmiausia, turite žinoti, kad paskutinėmis dienomis pasirodys šaipūnai kupini pajuokos Jie gyvens savo geiduliais ir kalbės, kur jo pažadėtas ateimas. Juk nuo to laiko, kai užmygo protėviai, visa pasilieka kaip buvę nuo sutvėrimo pradžios. Mat jiems to norintiems lieka paslėpta, kad nuo seno buvo dangus ir žemė, iš vandens ir per vandenį sutvarkyta Dievo žodžiu. Todėl ir nuo metų pasaulis žuvo vandeniu aptvindytas, o dabartiniai dangus ir žemė Tuo pačiu žodžiu yra palaikomi ugniai, saugomi teismo ir bedievių žmonių žuvimo dienai. Tačiau, mylimieji, vienas dalykas neturi likti jūsų nepastebėtas. Viena diena pas viešpatį yra kaip tūkstantis metų ir tūkstantis metų kaip viena diena. Viešpats negaišta ištesėti pažado, kaip kai kurie mano, o kantriai elgesi su jumis – nenorėdamas, kad kuris pražūtų, bet kad visi atsiverstų. O viešpaties diena ateis kaip vagis. Tuomet dangus praeis su smarkiu užėsiu, stichijos nuo karščio suirs ir žemė su savo veikalais sudegs. Jeigu visa turi taip suirti, tai kaipgi jums reikėtų pasižymėti šventų gyvenimu ir maldingumu, kaip laukti Dievo dienos, kaip skubinti jos ateimą kai dangūs suirs liepsnuose ir stichijos sutirps iš karščio. Pagal jo pažadą mes laukiame naujo dangaus ir naujo žemės, kuriuose gyvena teisumas. Todėl, mylimieji, šito laukdami, stenkitės, kad jo akivaizdoje būtumėte rasti nesutepti, nepeiktini ir taikingi. Mūsų viešpaties kantrumą laikykite išgelbėjimu kaip jums yra parašęs ir mūsų mylimasis brolis Paulius pagal jam duotą išmintį. Jis taip kalba apie šitos dalykus visuose laiškuose. Juose esama sunkiai suprantamų dalykų, kuriuos nemokšos ir nesubrendėliai iškraipo, aiškindami kaip ir kitus raštus savo pačių pražučiai. Tad jūs, mėlyeji, iš anksto tai žinodami sergėkitės, kad nedorelių paklydimo traukiami neiškryptumėte iš savo stiprybės. Todėl aukite malonę ir mūsų viešpaties ir gelbėtojo Jėzaus Kristaus pažinimu. Jam šlovė dabar ir iki amžinybės dienos. Amen.